assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz Talut tobut sekina allohning bani isroilga qilgan marhamatidir allohning iltifoti bitmas tugumasdir bani isroil uchun aytganda tobut sekina ajoyib xosiyatli edi ular jang maydonlariga berib dushman bilan elishadigan chog'lardimi uni ilib oladi balki uni qo'shinning oldida ko'tirib mengashadi bani isroil uning ajoyib xosiyati bilan erkin xotirjam yuradi dushmanlar bo'lsa aloq zodi bo'lishib tashvishga tushadi lekin ular amr farmondan chatnab o'zlarining e'tiqodini o'zgartganda alloh taolo falastinliklarga ularni bo'ysundirish ularni yurt makonlaridan qo'g'lab chiqarib bola chaqalaridan ayirib etish va oxirgi hisobda Tabut Sekinani ularning qo'lidan tortilish huquqini topshirdi. Shu sababdan Bani Isroil chaqchakidan bo'silib, tiz bukishga va izo ahoni tortishga majbur bo'ldi. Mushunda xo'rliq bir asr davomlashdi. Keyin ularning orasida bir payg'ambar maydonga kelib, bir qism kishilarning himoyasi va hurmatiga erishdi. U kishilarni xo'rliq o'rnidan qutuldirib, gunohdan neri qilishni o'ylaydi. Бәне Исраил өзләрен düşмән үстедән гәлбә кылышка итәкләйдиган yo'l boshchig'i ega qilish va o'z g'albasini Allohning kafolatiga erishtirish uchun bu payg'ambardan o'zlari uchun bir podshoh tanlab berishni talab qildi. Bu payg'ambarning ismi samvel edi. U Bani Isroilni uzoq muddat kuzatdi va sinadi. Ularning ojiz, iqtidorsiz ekanligini bildi. U bu odamlarga mundoq dedi: agar cho'qim urush qiladigan bo'lsanglar pamimcha sizlar bir biringlarni tashlab etishinglar lashkar beshi sizlardan kuch chiqarishni talab qilganda sizlar boshqalarga yo'lni olishinglar mumkin biz yurt makonlarimizdan qo'g'lanib sarson bo'lgan tursak deb javob berishdi ular qandoqmi bundoq qilayli bizni hozirgi ahvolimiz bakmi yomon biz tortmagan yana qandoq xo'rlik qoldi allohga iltijo qilib bishorat so'rab boqay dedi samvel alayhissalom Olağı kim başçılıq qılalaydıqalığı doğrusuda o Allah'tan bişarət diledi. Mən Talutni siləgi padişah qılıb talladım da bişarət bədi Allah. Ey Rəbbim, mən Talutni tonumayman. İlgirimi onu köymügən edim dedi Səmvil aleyhisselam. Mən onu senin qışınqı əvətimən də bişarət bədi Allah. Onu köymükin təs əməz. Sən padişahlıqını onunla tapşırıb verib, can toğunu onunla tutquzğın. Talut bəstilik, Qavul, küştüngür adam edi. Onun bir cib nurani közlerini köygen kişiler, onun adettin taşqarı akıl parasetlik, saptil adam ikkeligiga ishinetti. Shu chaqlarda uning texin nomi chiqmag'achqa, uning gepini qiladiganlar nihoyat oz edi. U dadisi bilan bir jilg'ida yashaydi. Charu boqat, dehqonchilik qiladi. Bir kuni u dadisi bilan etizlikda ishlayotadi. Birdilla bir tup moddiy eshaklar izderaksiz yo'qolib ketdi. Talut balisi bilan billa jilg'idagi o'tlaqlarni izdidi. Atrofdagi tog'larga bir necha kun chepib, sozliq, egizliklarning hammasini oqtirib chiqib, qattiq charchab putini ko'tirguchiligi muqammadi. Yur, kelgan yo'limiz bilan qaytib ketayli, dedi Talut balasiga. Bovon bizdan ansirab qoladi. U bola bizni cho'qim eshaklar ozdirayotdi debmi o'ylagandi. Biz hozir Samuel alayhissalomning yurti Sofiyaga kelib qoldik, dedi bola dadisiga. Мен оның бишарат бере алайдыған пайғамбар екенлігін білемін. Фәрештілер даим оның қышығы беріп тұрды. Біз беріп оныңдың ешеклерінің қаяғы қачып кеткенлігін сорап бақсақ, о бәлкім ешеклерні теп бере. Оның гипі бой шықсақ чатақ жоқ. Талут оғлының тәклібіні құшал алды қобыл қылып, қайты үмітленді вә мұшында қысақ яқшы бола деген ойды болды. Dadabali ishkaylan Samuel alayhissalomning uyiga ketib yetib, suvga chiqqan топ to'p qizlarni uchratdi ulardan Rahimdil Allohning bu elchisining oilasi qayerda ekanligini va qandoq qilganda uning bilan ko'rishgili bo'ladiganligini so'radi. Kishilar tog' ustida uni kutib turishdi. U hozir keladi deyishdi qizlar. Qizlar ular bilan so'zlashayotganda Samuel alayhissalom ularning oldida paydo bo'ldi. Uningdan payg'ambarlarga xos xushpuroq kelib turadi. Payg'ambarlarga munosib sadoqatmanlik va rahimdillik ifodalanadi. Оны көріпла Талутның қалбі иллық тұйғығы чөмді. Сәмуил әлейхиссалам көңілді, Аллах Таала падишалық сәлтәнетіні тапшырған Talut шөкенде деп ойлады. Ey Алланың пайғамбары, деді Талут Сәмуил әлейхиссаламға. Мен қайшыңызға көрсетме елеш вә хидаятке меңіш үшін келдім. Чүнки дадамның ешеклері мұшы жылғыладығы чығыр yolлады yo'qolib ketgan edi. Мен balam bilan orqasidan qo'g'lab kelib, shuncha avor bo'libmi topolmay qaytib ketaylik degan lekin sizning bilimingizning cho'nqurligini o'ylab balkim eshaklarimizni tepib berishga yordam beradigan o'yda oldingizga keldik eshaklar yo'lda ketyotidi dedi samuel alayhissalom dadongni qishi qaytib boradi san g'am qilma man hozir sendan eng zo'r bir ishni qilishni talab qilaman alloh taolo seni bani isroilning podshohligiga tayinladi alloh taolo sendan ularning fikrini birlikka keltirish ularning ishlarini bartaraf qilish va ularni dushmanning hukmronligidan qutuldirishni talab qilmoqda alloh taolo seni o'z panoyida saqlab muvaffaqiyatga erishtiradi sening dushmanlaring jazman mag'lub bo'ladi meni qandoqmi podshoh degil bo'lsin dedi tolib man faqat bani isroildagi payg'ambarlarning ummati nomsiz oddiy va hammadan kambag'al odamman man qandoqmi podshoh bo'la olayman bu allohning irodasi va bishorati Onun əmri və yarlıqı dedi Səmüyül əleyhissalam. Sən onun iltifatığı təşəkkür edib, bütün zihni küçün bilən yaxşı işligin. Səmüyül əleyhissalam Talibnin qolunu tutub, onun aldığını kişilər tərəbki turğuzub xalayiqqa. Allah Taala Talibni sizlərə padişahlıqı yevətdi. O ləşkərlərə başçılıq qilish, hakimiyyətni tutuş hüquqiga ega. Sizlər buyruqqa itaat qilib, birləşib düşmənə zərbə verishə tayarlanırsınızlar. deb jakoladi samuel alayhissalom kishilarga tolibning podsha bo'lganligini biroq uning nomi chiqmagan pul milimi yo'q ekanligini jakorlaganda bani isroil qavmidagilar dong etib hayron qilishdi ular bir biriga qarishib qo'shilmalarini turib u bizga podsha bo'lishga qandoqmi munosib kelsin u martvilik oiladan isil qondoshlardan emas payg'ambarlar tarqalgan loviya jamiyatiga mansubmi emas Padişah Yahudanın cəmiyyətligimi kirməydi. Heç nimisi yox, məşındaq bir yalan töşünə qandaqmı özümüzgə hökmran qıla alaymız? İş qilish va hökmronlikni qo'g'dash uchun pul yoki mol mulk bo'lmasa bo'lamdi. Biz pulimiz, kuchimiz bor obro'li kishilar dedi. Samuel alayhissalom undoq dedi. Lashkarlarga boshchilik qilish va shoh taxtida o'ltirishga qondoshlik yoki pul molning nimojiti qondoshlik nodonlik va ahmoqlikqa yordam berolmaydi. Pul malının köplügümü aql idraktiki qalaqlıqqa həm lashkarlarga boshchilik qilish qobiliyati yo'q davlatlarga yordam berolmaydi. Tolutni Alloh taolo sizlarga tanlab berdi. U qobiliyatlik. Uni Alloh taolo qovul, baquvvat, zehnilik, axloqi yuksak qilib yaratdi. Bular kishining hurmatiga sazovar sardor bo'lishga eng munosib alomatdir. Ajaba Alloh taolo sizlarga lashkarlarni ko'zga ilmaydigan chokkina ojiz va iqtidorsiz bir nimani podshohlikqa belgilab beradimi tolib jangi mohir fikri o'tkir aql parosatlik bilimli kuchi bor odam noiti aplik urush qila oladi uning alloh taolo ato qilgan turli aloyidliklarini hisobga olmagandimi u kishilarning manfaatini hammadan bak tushunadi ishda odil shunga alloh taolo uni podshohlikqa toladi al jamoatmi mushundoq odamni orzu qiladi Navada Alloh taolo shunda qaror qilgan va shundoq buyurgan bo'lsa deyishdi xaloyiq. Buningga boshqa bir nima deyishning ojiti yo'q. Shundaqdimi yanada bir nisha mo'jiz ko'rsatib, buning haqiqatan Allohning qarori va buyruqi ekanligini bizga bildirish kerak. Alloh dedi Samuel alayhissalom: "Sizlarning kuchli talabanglar va xilma-xil ayblishinglarni bilib, sizlarga bir mo'jiza ko'rsatadigan bo'ldi. Sizlar sepilning ustiga chiqsanglar, tobut sekinani ko'rsanglar" Onundan ayrilsanglar pəskəşləgi aylanib haqarət va arnumuz qıqalı uni Onu sizlarga siləgi agar sizlar allohga Allah'ı bo'lsanglar bolsanlar, tabut sekinə bir mo'jizadir ular Samuel əleyhissalamın so'zi bo'yicha iş qaldı. Dərvaqa ola tabut sekinənin ola üçün aman esen düşürülgənligini köydü də, Talutqa ömür vayət sadaqət məllikilən xizmət qılışqı qəsəmiyyət Шуның белән Талут өзінің падишах хукуки ва hukmronligini tikladi. Талут падишахлык тахтыга o'ltirdi. U Qaysar, aqlliq, lashkarlarga yetakchilik qilishdan nihoyat qoidalik edi. U kishilarga: "Ey xaloyiq, mushkul jafodan qo'rqmaydiganlar, uy-joy setib olgan bo'lsa-mo, teqi putirib bo'lamaganlar, to'y qilishga putishgan bo'lsa-mo, teqi nikoh qilmaganlar, lashkarlarimizning sepi kiralaydi" dedi. u ishni ko'ngildagidek qilib birlikda dushmanga qarshi turadigan qudratli kuchga ega bir qo'shinga ega bo'ldi intayin salmoq ehtiyotchan bo'lish kerakligini o'ylaydi chunki bani isroil uningdan gumonlanib uni podshohlikqa tayinlash masalasida talash tortish qilgan edi talut o'z qo'shiniga urush boshlaganda yoki dushman bilan tig'ma tig' ilishayotganda sapni tashlab qocharmikin deb ansiraydiganligini aytmoqchi bo'lib mundoq dedi Sizlar bir дарияғы дүш kelasizlar. Kimki bardoshlik berib, suv ichmaslikning siniqidan o'talsa yoki belgilangan miqdor bo'yicha suv ichib gelini namlasa, men uningdan xotirjam bo'laman. Natijada faqat osonlikki sonniki kishilarni sinoqdan o'taladi. Ko'p sonniki kishilarning chidamliq va Allohga ixlosman, sodiq, ishonchlik, botir jangchi emasligi isbotlandi. Uning lashkarlari ichida ojizlarmi, qaysarlarmi, saxtipəzdirmə və sadaqətməllərmə bar idi. Talut sadaqətməllərini özgü müstəhkəm törüb qaldı. Təvrinib durğanlarına xizmət işlədi. O ləşkərlərini yetəkləb düşmənlərə zərbə verətdi. Allah Taala yolunda qanğa milinib cəng qıladı. Ular cəng meydanına yetib verib igizlikni igiləb yavuz düşmənlərini qırdı. Calut düşmənlərinin zəbərdes palöyünə idi. O çəbdəslik bilən hərəkət qılıb Bəni İsrailni qıratdı. hech qandaq kuch uningga teng kelanmaydi tolibning bir qism lashkarlari holsizlanib qo'rqindan nima qilarini bilolmay bugun biz jolut va uning askarlari bilan urushishga bardosh berolmaymiz dedi sura baqar 244 oyat tolibning yana bir qism lashkarlari jangni qat'iy davomlashtirib e'tiqodini qalbiga pukib allohga muhabbat bog'lab hayot mamot jangi qilishga tayyorlandi Düşman ko'p, o'zlari oz bo'lishdek foydasiz vaziyat ularga to'sqinlik qilamadi va ta'sir yetkazamadi. Ular Talutga mundoq deyishdi. Planingni yo'lga qo'y, ijro qil. Alloh taolo xolasa, biz ozligimiz tufayli mag'lub bo'lmaymiz. Ojizligimiz tufayli yengilib qolmaymiz. Allohning irodasi bilan oz jama ko'p jama ustidan g'alaba qiladi dedi. Alloh taolo chidamliq ko'rsatguchilar bilan billidir. Sör Bəqara 249-cu ayət. Ola yana rasılınıb cəngə atlandı. Olağı səbir taqat qoral, etiqat ozuq boldu. Ola Allah'tan özlərə zor güç qüvvət verib, qalbigə erişdirishni tələb qaldı. Ola Allah Taala üçün, Allah'ın iradəsi üçün cəng qaldı. İki tərəfdən leşkerlər girəlişib getdi. Cəng intayin kəskin boldu. Calut öz leşkerlərini düşmənni batırlıq bilan qırışqa çağıratdı. Talutning odamlari Jalutning jasoratidan qo'rqib, bora-bora satdan chekindi. Betrahamda intayin sog'lom bir buvoy bor edi. Uning turmushi baxtli o'tadi. Farzandlar bilan inoq yashaydi. Urush portlagandan keyin Talut bani Isroilni jangga berishga safarbar qildi. Buvoy uch o'g'liga qoral yaroqlaringlarni elib berib, qirindoshlaringlarga yordam beringlar. Jang maydoniga berib, burchinglarni ado qilinglar. O yana kenja o'g'liga mundoq dedi bu urushda sening ishing okilaringga tomoq yetkazib berish Mən bilan okilaring o'ttirisida xabarchilik qilish bo'lsin sen har kuni atdiganda ularning ahvolini bana bir kıtım xabar qil lekin jang maydoniga yaqin borma jangga qatnashishingga ruxsat yo'q chunki sen texi qirollik davriga qadam qo'ymading urushni çoğun odamlar qilsin bu kanja o'g'ilning ismi Davut edi Ocağda onun uning yeshi idi. edi yuzidan nur yig'ib turadi O texi o'tmagan ötmegen bolsumu, biroq ajoyib aql parosatlik edi. Vujudidan kuch-quvvat urg'ib turadi. U aqllarga egishib jang maydoniga berib, nihoyat yo'g'on bir yovuz odamning hadab hayvi qilib ko'ranglayotganligini ko'rdi. Atrofdagi kishilar bu odamdan qo'rqib adab kayniga dojiyotadi. U kishilardan xo'riki yomon bu okovur kishining kim ekanligini so'rdi. Kishilar uningga bu kishi dushmanning lashkarbeshi jolud bo'ladi kimki uning bilan ilishib qolsa yo jinidan ayriladi yo yordar bo'lib sapdan chiqadi bu hol nurg'un odamlarning yurakini jig'iltitibdi tolut uni o'ltirganlarni mukofotlaydiganligini kimki uni o'ltirib mo'minlarni qo'g'disa shuningga o'z qizini berdiganligini taxtga varis qildiganligini jakorladi deyishdi davud alayhissalom bu gapni anglab jalutga cheksiz nafratlandi Davud alayhissalomni xotirjamsizlantirgani shuki to'qu yurak kishilar bu iymonsiz odamdan o'lgida qo'rqib oldiga bir qadamni mang'anmaydi davud alayhissalom tolibning oldiga yugurib kelib uningga jolut bilan ilishib baqay balkim uni o'ltirishim mumkin manga ruxsat qilgin deb talab qildi tolib davud alayhissalomni ko'zga ilmadi u davud alayhissalomni yesh kichik jolut bilan ilishib qolsa kallasidan judo bo'ladi deb ansiraydi Шуң у Давуд алейхиссаламға бұ ниетінің қайтыш хақыда насихат қылып, еш чоң, тені күшлік, қайсар, батыр кішілерні жалып білән елшіқі белгілемекчі болды. Сен мені еш кичек, тені ажиздеп төән мөлчерліме, деді Давуд алейхиссалам Талутқа. Қалбімді етқа толып ташмақта, ғазап оты лауылдымақта, Дехи yaqinda dadamның қой падыларға тұйықсыз ұжым қылған бір шірні тұтып өлтірдім. Яны бір қыттым елді кетіп bir iyiqi duch kelib bir azog'ichi ilishqandan keyin unimi o'ltiribyotdim bu misollar shuni bildirdiki bundoq ishda işte yoshning cho'ng kichikligi yoki tanning kuchlik ojizligiga emas yurakning kuchiga qarash kerak tolid uning so'zida samimiylik niyat ham ishonch borlig'ini his qilib uningga undoq bo'lsa o'zingga kerakli narsalarni ol alloh taolo seni o'z panoyida saqlag'ay dedi ondan o'zining shamshirini бешіғы дубылға ұшысығы сауыт бәді. Lekin Davud alayhissalom uchisiga savut kiymidi, shamshar osmidi, hatto beshiga dobulg'imi kiymidi. Bir tal tayoq bilan tosh otadigan palaxmonni elibla olmon-talmon chiqib ketdi. Tayoq bilan palaxmon nimaga yaraydi? U yer shamshar bilan o'qiya ishiltadigan joy, dedi Talib. Alloh taolo meni eyiqning tishi, shirning tirniqidan saqlagan. O yovuz ablah mayli qancha ilgar bo'lsin mening oldimda hech amal qilolmaydi dedi davud alayhissalom u irodasiga e'tiqodiga kishilarning esdoshlig'iga va umidiga tayinib joludga qarshi jangga otlandi jolud o'z raqibining eg'izidan sut demib turadigan teni ojiz o'ruq dobulg'i savutmi kiymagan shamsharmi ommagan bir gudak bola ekanligini ko'rib ko'zga ilmay zangli qilgan oldi mundoq dedi qo'lingga ilovog'ining qandoq tayoq uni itdan o'zingni qovdashga ishlatmoqchimi yoki shoh balalar bilan urush qilimi shamshirang bilan qalqonlaring naga ketdi qurol yaroqlaring qani famimsan jondan to'yib bu yerga o'lgili kelgan o'xshamamsan san tek kichik turmushning lazzatini tetib boqmagan kel yiqiroq kel bir damning ichidala jiningni olaman go'shtlaringni uchar qushlarga ва va yirtqich hayvonlarga tashlab berman san do'bilg'i savod kiyibsan dedi davud alayhissalom qo'lingda shamshar va qalqon man bo'lsam faqat bani isroilning ilohi allohning nomini o'zimga himmat qildim sen bani isroilni haqoratliding ularni tizib chiqishga majburlading zodi qotillik shamshiring yomonmi yoki allohning irodasi va kuch qudrati yomonmi buni uzunga qolmay bilib qolsan Davud alayhissalom palaqmonga tosh soldida Jalutni nishonlab turib bir etibla uning beshini zaxmlantirdi. Jalutning beshidan qon to'xtamay eqib eg'riyarlandi. Davud alayhissalom palaqmonni toki Jalut o'lganga qadar orqa-orqadan to'xtamay etevadi. G'alba to'g'i egiz chiqaraldi. Düşmanlar Jalutning o'lishi bilan yemirilib, kayni-kaynidan chekindi. Bani Isroil ularni qo'g'lab zarba berib, intiqom elib ilgirki shon sharpini asliga keltirdi tolud bilan davud alayhissalom bu urush davud alayhissalomning g'albisi bilan oyoqlashdi kishilar uni yaxshi ko'rdi samimiy odam deb qayd qilishdi u nagili bosa kishilarning diqqat nazrini jalb qildi toludmi va'dasiga vafo qilib qizini davud alayhissalomga yotliq qildi uni o'zining eng yaqin kishisi deb qaradi Talud Davud alayhissalom bilan bir nishonni bo'lg'ashqa uning bilan ittifoqlashdi. Davud alayhissalom Allohning irodasiga tayinib zafar nusrat qozondi. Allohning iltifoti marhamati kattadir. Bir kuni Davud alayhissalom birdilla Taludning chiroyi tutilib, qo'shimiz turilib, kam so'z bo'lib qolganligini, so'z qilgandimi g'azab nafrat aralash so'zlaydiganligini sezib qoldi. Taludning pok qalbini quchib, mushunda holatga keltirgan qandoq narsadir? pitni fitnaxo'rlarning orig'i bo'lginchilik selish uchun paydo qilgan ig'volarga ishonganmidi ya dovud jang maydonlarida dushmanlarni botirlik bilan qirib allohning panoyiga erishmaganmidi o'z tenini tolit uchun suypar qilib uni dushmanning ziyon zahmatidan saqlab qolgan emasmidi ajaba u tolitning yaxshi o'g'li uning qizining qo'g'dg'uvchisi emasmi ular ikkisi to'y qilishgandan buyon bir birini yaxshi ko'rib inoq o'tyotidi unda bo'lsa tolibning ko'nglini boshqacha qilayotgan narsa zodi nimadu davud alayhissalom tolibning xotirjam bo'lolmasligi balki uning ko'nglidagi boshqa biror o'y xiyollardan bo'lishi kerak deb o'yladi bir kuni kechasi davud alayhissalom xotini melikimga qarg'ana men gunoh sodir qildimmi yoki gunohsizmi men sadoqatmanmi yoki sadoqatsizmi qarasam dadangning chiroyi tutilib kayfi boshqacha bo'lib qolibdi ko'zlaridan g'azab nafrat chiqib turdi dadangni azaldan bundoq holatni ko'rmagan edim sami manga o'xshash o'ydimi dedi melikim yenik bir xursindi da ko'ziga yosh yeb dedi davud man sizdan har qanday ishni yoshirmayman dadam bani isroilning sizni intayin hurmatlab qadrlaganligini sizga e'tiqod hurmat nazri bilan qarayotganligini ko'rib sizning gap so'zlaringiz Fikirləriniz onların diqqət etibarını qozğavatqanlığını anlab, özünün şaxlı taxtidan ənsirməkdə. Sizning ta'siringizdan vahimi yeməkdə. Hey Davud, şaxlı taxt tugumas boyliqdir. Huquq egisi uni hayoti, jan-jakli va qurol-yaroqlar bilan qo'g'daydi. Buning uchun u o'z xizmatkorlaridan gumonlanadi. Ularning gunohsiz ekanligi aniqlanmaguncha ularga rahim qilmaydi. Dadam hazır har xil paraz gumonlarda bo'layotidi. Dadam taqvo, dindor, mo'l bilimlik va aql farosatli kishi bo'lsinmi, lekin uning mijozi chachqun. Kallasida xilma-xil o'y g'arazlar bor. Uni sizmi oxir tushunib qolasiz. U hozir sizdan qutulish, sizning huquqingizni amaldan qoldirish, qonutingizni kesib tashlash qo'ydi bo'layotidi. Men sizga ehtiyotchan bo'lib, hayotingizni saqlab qolishingizni maslahat beraman. Mobodo mening mo'ljallarim joyida chiqsa, siz omon eson qolasiz. Ahvol men aytgandek unchola ig'ir bo'lmagan taqdirdimi? Har holda ehtiyot qilganingizning ziyni yo'q. Davud alayhissalom xotinining gaplarini anglab, qayg'urgan holda mundoq dedi. Men podshohning to'g'i ostida jon tikib elishgan bir jangchiman. E'tiqodni qo'g'dug'uchi ixlosman, mu'minman. Shaytonning g'ayvatlari dadongni ozdirib, uni yomonlik qilishga boshlagan bo'lish kerak. İnsan əzəldən yaman təbiətlik. Dadan bəlkim şeytanın azdırış üstüdün qalib gelişimi mümkün. O gepini tüytüplü közünü yumdu da, goya Talut'un xilmıxıl uy qərəzlərdən heç qanda xəvri yoxdək bimalal uyquq getdi. Bir günü Talut Davud əleyhissalamını uyğutub onunğa. Ey Davud, bugün mən mundaq bir işni oyladım. Bugün Kənan tərəfdən kəlgən xəbərdə etilishcə, o yerdəki adamlar toplaşıb bir guruh uyuşturub demiş. ularning kuchi borg'ansira ulg'i yutibdi bundoq bo'lishini manmu oldin mo'ljalgan edim mening boshqa yantoyg'im yo'q bu ishni faqat sangla tayinaman shamshirangni ilib lashkar tanlag'in kanalliqlar ustidan g'olib kanmigicha qaytib kanmigin yo shamshirang dushmanning qini bilan bo'yalsin yo ulukongni boshqalar ilib kelsin dedi tolut ko'ngilda dovud alayhissalomni tozi yomoniyadan qistidim deb o'ylaydi Davud aleyhisselam padişahının buyrukunu özü üçün paydası mı ba, zini mi ba deb şensi mi, nailaj boysundu. O Kenan'ı karab atlandı. Can davamıda şemşirini oynatıp düşman bilen ilişip fidakarlık görsetti. O candı ya cinedin juda buluduğalıqı, ya ki ölüm üstüdün gəlbi qılıdığalıqını oylanıp durmadı. Allah'ın takdiri bilen o ahir gəlbi qazınıp, leşkerlerini başlap Talib'nin aldığa kaytıp geldi. Davud alayhissalomning qalbisi Talutning asadxo'rligini texmi oshirib etdi. Talut tishlarini g'o'chiriltib, oxir Davud alayhissalomni o'ldirish orqali boshqalarga ibrat qilmoqchi bo'ldi. Davud alayhissalomning xotini dadisi Talutning shum niyatini bilib, qattiq qayg'urgan holda erini topdi-da, dakudiki ichida: "Ey Davud, chapsan qechang, mo'shunchilik vaqtda jiningizni bir yoqqa eling. Bo'lmasa, siz o'lib ketsangiz, men tugishib ketaman dedi davud alayhissalom omolsiz qaytishga majbur bo'lib sarsonliq yo'liga qadam qo'ydi u tun qorong'usidan foydalanib tugiga mindida o'chmanlik va hasadxo'rlik tarafidan surgun qilingan qoshqonga aylandi lekin u qalbida ollohga qat'iy e'tiqod qiladi u bir qoqos cho'lga kelib qilib cheksiz parishonliq va beoromliqqa cho'mgan oldi cho'lda qo'nib qoldi Arından anca ötmeyla, Bəni İsrail qavmidikilə onun bu yer ikkəlligini bilib, arq-arqıdan üzülmək kilib onu yoxlab durdu. Talut Davud əleyhissalamğa aşında qağaşqa, kişilərin nəzirdən düşüb getdi. Onundan bezər olub, qaşqalla köpəydi. Xoşonədiki ləşkərlər gün sayın azaydı. O teximi yaman aqıbət qilib, şərməndi boluşdun ənsirəb, hədisli öhtəmli qilib, begunah kişilərə yox olan cinayi bətnam çapladı. mo'minlar o'limalar, bilimlik aql zotlarni xo'rlab, lashkarlar ichida qo'rqinch va sarosima paydo qildi. Davud alayhissalom sog' salomat edi. U Tolibning podshohligiga tahdid sanmoqda. Uning odamlari bilan elishmoqda. Uningga otadigan o'qni tayyorlamoqda edi. Tolib Davud alayhissalomga texmi o'yish bo'lib ketdi. Uningga texmi ziyonkashlik qilishga o'ydi bo'ldi. Davud alayhissalomga qarshi lashkar tortishqichi berib yetib, bundaq qilishdan qandoq oqibat kelib chiqadiganligini nazarda tutmadi. Davud alayhissalom Qoqos cho'ldan ayrilib, Talutning ahvolini tang-tanglashga boshladi. U Talutning o'z lashkarlarini yetaklab, bir jilg'iga kelib o'rlashganligini ko'rdi. Talutning lashkarlari uzun yo'l yurib toza charchagan edi. Davud alayhissalom Talutning nayzisini chapdaslik bilan tortib oldi. Ondan o'zining qo'nalg'i yeriga qaytdi. Talut nəyisinin yoxalğanlığını sezib taza sarasimga tushgan chaqda Davud alayhisalomning elchisi kelib Talutqa: "Bu sening nəyzang. Alloh taolo Davudqa sening beshingni og'ida qudrat ato qilgan. Lekin u oq ko'ngil Allohga hammadan bak ixlosmand zot" dedi. Elchining gapi yo'lliq bo'lib Talutning yurak tarini chekdi. U ko'zlaridan ixtiyorsiz qayg'uliq yosh oqqizdi-da, qilgan etganlariga pushaymon qoldi. U oxir qattiq echinib yig'ladi. Davud alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lganligiga, o'ldirishga tegishli bo'lmagan ba'zi oqil donishmand zotlarni o'ldirganligiga pushaymon qildi. U endi Allohning oldida qanday qila Talut qaytdi. U ting'irqab qumliq jaziraga qarab maqdi. U o'lgicha Allohga tavba qilib o'tdi. Bani Isroil Davud alayhissalomning oldiga kelib, uning sadoqatmanlik bilan ishlaydiganligini bildirdi. Alloh taolo Davud alayhissalomning o'rnini kuchaytirib, onunla aql parasət ata qıldı. Davamı bax.